Jėzus nuėjo į alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. Tuomet rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį sugautą svetimaujant, pastatė ją viduryje ir kreipėsi į jį. Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant Mozė mums įstatymė yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi? Jie tai sakė spesdami jam pinklis, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitėsi ir tarė. Kas iš jūsų benuodėmės, tegu pirmas viedžia į ją akmenį ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę jie vienas po kito ėmė traukti šalin, pradedant vyresniaisiais. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. Atsitiesęs Jėzus paklausė, Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė. Jie atsiliepė, niekas viešpatė. Jėzus jai tarė, nei aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nuodėmių nebedaryk. Jėzus vėl prabilo. Aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Fariziejai jam prikišo. Tu pats apie save liudyji, tavo liudijimas netikras. Jėzus jiems atsakė – Nors aš ir liudiju pats apie save, mano liudijimas yra tikras, nes aš žinau, iš kur esu atėjęs ir kur einu. O jūs nežinote, nei iš kur aš atėjęs, nei kur einu. Jūs teisite kūniškai, o aš neteisiu ne vieno. Jeigu aš ir teiščiau, mano sprendimas būtų teisingas, nes aš ne vienas, bet esu aš ir mane siuntęs tėvas. Ir jūsų įstatyme parašyta, jog dviejų žmonių liudėjimas tikras. Taigi liudiju aš pats apie save ir apie mane liudija mane atsiuntęs tėvas. Jie paklausė, o kurgi tavo tėvas? Jėzus atsakė, jūs nepažįstate nei manęs, nei manojo tėvo. Jei pažintumėte mane, pažintumėte ir mano tėvą. Tuos žodžius jis pasakė mokydamas šventyklos išdinėje. Ir niekas jo nesujėmė, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda. Jėzus vėl jiems kalbėjo, aš pasitrauksiu, o jūs ieškosite manęs ir numirsite savo nuodėmėje. Kur aš einu, jūs negalite nueiti. Tada žydai ėmė klausinėti – Nejaugi jis ketina nusižudyti, kad sako, kur aš einu, jūs negalite nueiti. Jėzus atsakė, jūs esate iš pažemių, o aš esu iš aukštybės. Jūs iš šio pasaulio, o aš ne iš šio pasaulio. Todėl aš jums sakiau, kad jūs numirsite savo nuodėmėse. Tikrai, jeigu jūs netikėsite, kad aš esu, numirsite savo nuodėmėse. Tuomet jie paklausė, kasgi tu toks esi? Jėzus atsakė, kaip tik tas, ką aš jums sakau. Daugel turėčiau apie jūs kalbėti ir smerkti, bet tiesa kalbis yra mano siuntėjas, ir aš skelbiu pasauliui, ką iš jo girdėjau. Tačiau jie nesuprato, kad jis kalbėjo jiems apie tėvą. O Jėzus tęsė, kai žmogaus sūnų būsite aukštyn iškėlę, suprasite, kad aš esu ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko mane tėvas išmokė. Mano siuntėjas yra su manimi, jis nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau, kas jam patinka. Taip jam kalbant, daugelis įtikėjo jį. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai. Jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė, mes esame Abromo palikuonis ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai, tapsite laisvi? Jėzus jiems tarė, Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas neamžinai namuose lieka. Tik sunus lieka ten amžiams. Tad jei sunus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Abromo vaikai, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis netarpsta jumise. Aš kalbu, ką esu matęs pas tėvą, o jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo. Jie atsikirto, mūsų tėvas Abromas. Bet Jėzus tęsė toliau. Jei jūs būtumėte Abromo vaikai, darytumėte jo darbus. Deja, jūs norite nužudyti mane, žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abromas nedarė jūs darote savojo tėvo darbus. Jie atšovė, mes nesame pavainikiai ir turime vieną tėvą, Dievą. O Jėzus kalbėjo toliau. Jei Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Ašgi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Kodėlgi nesuprantate, ką jums sakau? Ar ne todėl, kad negalite mano žodžių klausyti? Jūsų tėvas velnės ir jūs pasišovė tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos. Jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava nes jis melagis ir melo tėvas. O kadangi aš kalbu tiesą, tai jūs ir netikite manimi. Kas iš jūsų gali įrodyti mane nusidėjus? Tad jeigu tiesą sakau, kodėl netikite manimi? Kas iš Dievo yra, tas Dievo žodžių klauso. Jūs dėl to neklausote, kad nesate iš Dievo. Žydai atsiliepė, Argi mes neteisingai sakome, kad tu samarietis ir velnio apsėstas? Jėzus jiems tarė, aš nesu velnio apsėstas. Aš tik gerbiu savo tėvą, o jūs niekinate mane. Aš neieškau savo garbės. Yra ieškantysis ir teisantysis. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kas laikysis mano žodžio, neragaus mirties per amžius žydai jam atkirto. Dabar mes žinome, kad tu velnio apsėstas, juk numirė Abraomas ir pranašai, o tu tvirtini, kas laikysis mano žodžio, tas neragaus mirties per amžius. Argi tu didesnis už mūsų tėvą Abraomą, kuris mirė? Pranašai irgi mirė, kuo tu dediesi? Jėzus atsakė, jei aš save šlovinčiau, mano išlovė būtų niekai. Bet yra mano tėvas, kuris mane šlovina, kurį savo dievu jūs vadinate. Tik jūs jo nepažįstate, o aš jį pažįstu. Jei sakyčiausi jo nepažįstas, būčiau lygus jums melagis, bet aš jį pažįstu ir laikausi jo žodžio. Jūsų tėvas Abromas džiūgavo, kad matysės manąją dieną. Jis ją išvydo ir džiaugiasi. Tada žydai jam sakė, dar neturi ne penkiasdešimt metų ir esi regėjęs Abraomą? Jėzus tarė, iš tiesų, iš tiesų sakau jums, pirmiau negu gimė Abraomas, aš esu. Tuomet jie griebėsi akmenų, norėdami jį užmušti, bet Jėzus pasislėpė ir išėjo iš šventyklos.